اقرأ قال رحمه الله تعالى العلم تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من من الجزء وأن النية شرط في العبادة فخرج بقولنا إدراك الشيء وعدم الإدراك الكلية ويسمى الجار البسيط مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراك غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو شق طيب ثم الآن ننتقل إلى بحث جديد ala wa huwa bahth al-ilm sasa tunaingia katika bahthi nyingine ambayo ni bahthi ya elimu kuhusiana masala ya elimu muallif rahimahullah anazungumzia elimu kwa sababu wakati tunatoa taarifu ya usul fiqh tulisema uh, ilmu kadhalika hii fani yenyewe tunaita fani fani ya ilmu al-usul au ilmu usul al-fiqh kwa hiyo ikawa ni sababu ya muallifu rahimahullah kuleta hii bahth au hii mabhath kuhusiana na habari za elimu فقال تعريفه من تعريف العلم العلم idraku shay'i ala ma huwa alayhi jaziman idrak ay tasawwur idrak ay tasawwur tasawwur shay kusawwir kitu tasawwur shay kusawwir kitu au ala ma huwa ala ma huwa alayhi ay ala hakikati kukisoma kitu au kukidiriki kitu juu ya vile kilivyo yani juu ya uhakika wake kukisoma kitu na kukidiriki kitu kama kilivyo idrakan jazima kudiriki kwa kukata kusawiri kwa kukata yani kusipokuwa na shaka hiyo ndio elimu yaani mtu wewe ukakidiriki kitu na kujua kitu kama kilivyo hiyo ndio elimu yaani kule kujua umekata moja kwa moja na hauna mashaka ndani yake jina la msikiti huu ibn Qudam khalas hii ni elimu kwa nini kwa sababu umejua jina la msikiti hakuna shaka katika hilo mji huu mabuta lakini umeenda sehemu unaulizwa hapa ni wapi uh, ukajibu lakini katika hali ya kutokuwa na uhakika hiyo haito elimu yanaulizwa hapa watu alafu sijui ni wapi hapa siri mkuranga hapa wakamenda Dar au sijui ni Masasi wakati naenda Songea hii itakuwa si elimu kwa elimu ni kukidiriki kitu kama kilivyo tena kudiriki kwa kukata kusipokuwa na wasiwasi ndani yake anasema kaidirak kaidirak anna alkulla akbar min aljuz'i kaidirak anna alkulla akbar min aljuz'i kama vile kudiriki na kusawiri kwamba kitu kizima ni kikubwa kuliko sehemu ya hicho kitu idraki anna al-kull akbar min al kama vile kudiriki kwamba kitu kizima ni kikubwa kuliko sehemu hicho kitu kadhalika wa anna al-baba asghar min al-bayt wa anna al-baba asghar min al-bayt wa anna al-baba asghar min al-bayt na kudiriki kwamba mlango ni mdogo kuliko nyumba yenyewe nyumba mlango yani mlango wa nyumba ni mdogo kuliko nyumba yenyewe kudiriki huku kunakuwa ni elimu kwa nini kwa sababu unadiriki kitu kama kilivyo hapa aliposema idraku shay'i yashmalu alqawla walfi'la watarka wa ghayraha yashmalu alqawla walfi'la watarka wa ghayraha يشمل القول والفعل والترك وغيرها idrak ashay neno ashay linakusanya kauli sawa sawa kauli katika elimu au katika masala mengine ukaidiriki kauli na kuelezea kama ilivyo nini kauli ya hanabila kuhusu kusema bismillah katika huku ukasema ni wajibu hiyo umediriki kauli yao walfela na kitendo ashe inaingia vile vile kitendo mtu anaiba hukumu ya kitendo haramu umedhiriki kile kitendo wakalika na kuacha kuacha kitu inaingia katika shei wa ghairaha na vinginevyo visivyokuwa hivyo ambavyo vimetajwa hapa kwa hiyo shekhe akatoa mfano kwamba kwa kudiriki kwamba kitu kizima ni kikubwa kuliko sehemu ya hicho kitu wa anna niyyata shartun fil ibada wa anna niyyata shartun fil ibada na kudiriki kwamba hakika ya nia ni sharti katika ibada wa anna niyyata shartun fil ibada wa anna an-niyyata shartun fi at-tayammum wa anna an-niyyata shartun fi at-tayammum kadhalika kudiri kwamba hakika ya kwamba kutia nia katika kutayammum ni sharti ama katika kutawadha wametofautiana katika kutayammum wameafikiana katika kutawadha wametofautiana kwa hiyo mtu anapokuwa anadiriki kitu kama kilivyo huku kudiriki kwake huko hiyo ndio elimu tayib thumma fabada bimuhtarazati taarif kisha kaanza muhtarazati taarif faqala fakaraja biqaulina idraku shay'i adamu lidraki bilkulliyah kuto kudiriki moja kwa moja kuto kutasawar kitu moja kwa moja mtu ikawa hajui hadiriki hata chembe wayusamma aljahl albasita huu ujinga wa mtu kuto kujua kitu moja kwa moja unaitwa aljahl albasita ujinga mwepesi huu ujinga wake wa mtu kuto kujua kitu moja kwa moja huu ujinga ni ujinga mwepesi kwa sababu mtu wa sampuli hii yualla anafundisha basi jambo lake linakuwa linaisha kuliko mtu ambaye yeye hajui na akajitia kujua yule asiyejua akajitia kujua huyo afundishiki na wala harekebishiki kama walivyokuwa watu wa bidaa yani watu wa bidaa kwa vile wao wameshajitia kwamba kile walichokuwa funaji ni sahihi hawafundishiki wala hawezi kuwatoa waliko yani afadhali wale masela wale wa mjiweni wale yani ambao wasiojua kitu katika dini yani hasla yani hakuna watu wao wanachokifahamu wao unaweza ukaenda ukamweleza mtu akuelewa kwa sababu hakuna wanachokijua kuliko wale ambao tayari wanajitia kwamba dini yenyewe wanajua kama walivyokuwa baadhi ya watu majuhala wajinga wajinga tu mpaka sura mmoja ile siku moja anasema kwamba bwana mimi huwezi kunidanganya kitu katika Qur'an kusoma Qur'an kwenye hadithi alafu anasema huwezi kunidanganya kitu katika Qur'an huu ni ujinga uliopindukia yani hauwezi kuelezeka yani Qur'ani yenye kusoma kula hajui alafu anasema wewe kunidanganya kitu katika Qur'ani sasa yule asiyediriki kitu moja kwa moja ule ujinga wake ni ujinga ambao una afadhali na ujinga wake ni ujinga mwepesi mithlu an yusala mata kanati ghazwat badr fayaqulu la adri mfano mtu kuulizwa wakati gani ilikuwa vita vya badri akasema sijui wakati gani ilikuwa vita vya badri akasema sijui وكان السلف يعلمون الطلاب كلمة لا أدري وكان السلف يعلمون الطلاب كلمة لا أدري كما يعلمونهم العلم وكان السلف يعلمون الطلاب كلمة لا أدري كما يعلمونهم العلم وكان السلف نالكوا wema waliotangulia يعلمون الطلاب ونوفنديش ونفنزي كلمه لا ادري neno لا سجوه na walikuwa kuwafundisha waseme na uh, kujifundisha neno sijui kama humul ilma kama walivyokuwa wanawafundisha hili kwa hiyo hapa aliposema idraku shay kharaja adamu al idraki bil kulliya hapa natoka kuto kudiriki moja kwa moja wa kharaja biqawlina ala ma huwa alayhi idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi ويسمى الجهل المركب idrakuhu kudiriki kwake au kutasawari kwake ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi katika sura au juu ya sura ambayo inakhalifu hicho kitu kama kilivyo yani mtu yeye akajifanya kudiriki lakini kule kudiriki anakuwa anadiriki kinyume kabisa na jambo lilivyo wayusamma aljahl almurakkab na huu ujinga unaita ujinga uliopandana ujinga wa mtu hajua akajifanya najua huu ujinga wake unaitwa aljahla almurakkab ujinga uliopandana limadha لثلاثه امور لثلاثه امور kwa ajili ya mambo matatu ujinga unaitwa aljahl almurakkab kwa ajili ya mambo matatu al-amru al-awwal kaunuhu la yadri kaunuhu la yadri kuwa kwake hajui kaunuhu la yadri kuwa kwake hajui ndio sababu ya kwanza hana ujinga namba moja kwa kwako kule ajue huu ni ujinga jambo la pili kaunuhu la yadri annahu la yadri kaunuhu la yadri annahu la yadri kaunuhu la yadri annahu la yadri kuwa kwake hajui kwamba yeye hajui kaunuhu la yadri annahu la yadri kuwa kwake hajui kwamba yeye hajui yani kule mtu kuwa hajui kuwa yeye hajui huni ujinga kwa kuto kujua kwake ujinga ujinga mwingine kule kuwa kwake kuwa hajui na mwenyewe ikawa hajijui kwamba yeye hajui jambo la tatu kaunuhu la yaalamu annahu la yajuzu an yatakallama bila ilmi kaunuhu la ya'lamu annahu la yajuzu an yatakallama bila ilmi kaunuhu la ya'lamu annahu la yajuzu an yatakallama bila ilmi jambo la tatu kwa kwake kwamba uh, eh, kwa kwake hajui kwamba haifai kuzungumza bila elimu sababu ya tatu kuwa kwake hajui kwamba haifai kuzungumza bila ya elimu kwa hiyo hayo mambo matatu yote ni ujinga jambo la kutokujua ni ujinga jambo la kutokujua kwamba yeye hajui ni ujinga na kule kutokujua kwake kwamba haifai kuzungumza bila elimu ni ujinga na ndio maana huu ujinga unaitwa aljahl almurakkab ujinga umepandana mambo matatu yote katika ujinga kaingia kwa mtu mmoja na kuna watu wanajifanya wanajua wewe eh acha tu yaani wao hatuambie vipi yaani wao wamekauka tu na kusema bwana hapa tudanganyani hapo tena yaani wengine yani walivyokuwa sasa sijui yani unaweza kutuhumu katika akili zao na mfano wake yaani katika vitu vya kawaida tu vya dunia wanaweza kutafuta msomi yani aliye aliye na ujuzi na hilo jambo tumia muda wake kusoma muda mwingine hata katika maradhi ya miili yao wanakuwa wanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ila kwenye dini a kwenye dini okota okota tu haina shida yani hata kama mtu aliposoma hapa julikani hata kama amesoma kwa watu wa bid'a hata kama alikwenda kuchukuliwa huko hawajui manhaji yake ikoje watu wanaweza kukaa na kusikiliza tu kama vile ambao kuna wengine ambao wanasilimu leo kesho wakachukua mic na maspika wakapita katika maeneo mbalimbali na kuanza kutangaza dini na watu katika masikio kuwasikiliza na wengine wao wanaweza kumkataa mtu tu yale yaani hata kama anajua lakini kwa sababu tunayezungumza hayaendani na yale ambayo yao katika vifua vyao yatabiuna lhawa hawa wanafuata matamanio ya nafsi zao khalas na adabu na mambo yao wanapokuwa wanakatazwa ikawa hawataki kazi gani hapo hata kama nini hawezi kukubali wala kukusikiliza hata siku moja kwa sababu ya hawa sasa hawa ujinga wao ni ujinga wa hatari inafadhali wale wasiojua moja kwa moja ambao wao wajikubali kwamba sisi hatujui na ndio maana Ahmad anasema aljahru albasit yuallam yule ambaye ana ujinga ambao ni basit yani kutokujua moja kwa moja wewe anafundishwa na anafundishika waljahil almurakkab na mjinga ambao ujinga wake umependana umepandana la yuallam huyo afundishiki yaani vyovyote utakavyofanya mtu wa sampuli hii hawezi kufundishika kwa hiyo uh, mtu kujifanya najua kitu lakini kujua kwake kunaendana kinyume na kitu chenye kilivyo yusamma aljahl almurakkab huu ujinga unaitwa ujinga uliopandana mithlu an yusal mfano aulizwe mata kanat ghazwat badr wazi gani vilikuwa vita vya badr ikawa hajapepesa macho hata kidogo akajibu tu fi sanati thalith min alhijra mwaka wa 3 hijria خلاص imepita hiyo inakamaliza kazi hiyo yani hakuna cha kufikiria hakuna cha nini kwa hiyo anajifanya kwamba yeye anajua mwaka ambao vilipigana vita vya Badri hali ya kuwa hajui kwa hiyo mwenyewe huyu hajui halafu mwenye ajijui kwamba yeye hajui lakini wala ajui kwamba haifai mtu kuzungumza bila elimu aljahlul murakkab وخرج بقولنا idrakan جازما na inatoka kwa kauli yetu tunayosema idrakan jazman kwa sababu anasema idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazman anasema idraku shay'i idrakan ghaira jazmin idraku shay inatoka ile hali ya kudiriki na kusawiri kitu idraka ni ghaira jazmi kudiriki na kusawiri ambapo kusikokuwa kukukata yani mtu ana nisba fulani na asilimia fulani ya kujua hicho kitu na kukisawiri na kukidiriki lakini si ule uduaji na udirikaji na usawiraja wa kukata moja kwa moja بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه بحيث يحتمل عنده kiasi ambacho kunakuwa na ihtimali kwa kile an yakuna ala ghairi alwajhi alladhi adraka kuwa jambo liko katika sura isiyokuwa ile ambayo yamediriki فلا يسمى ذلك علما هي هيتو علم فلا يسمى ذلك علما هي هيتو علم انتبهوا هنا الان ثم قال ثم ان ترجح عنده احد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوه وهم ثم ان ترجح عنده احد الاحتمالين كيشا kukiwa na nguvu kwake yeye moja katika ihtimali mbili yani moja katika zile ihtimali mbili ikawa na nguvu zaidi kwake yeye farajihu dhannun wal marduhu wahmu ule upande ambao una nguvu unaitwa ni dhana wal marduhu wahmun na ule upande ambao hauna nguvu ni wahmu kwa tunapata vitu viwili mtu kitu ana kidiriki lakini kule kudiriki siko kukata kuna ihtimali mbili ikiwa ihtimali mojawapo ina nguvu kuliko ile ihtimali nyingine hii ihtimali ambayo ina nguvu inaitwa dhani na ile ihtimali ambayo haina nguvu inaitwa wa wa in tatawa al-amrani fa shakkun wa in tatawa al-amra na ikiwa haya mambo mawili yako sawa sawa yani baina idrak wa adam al-idrak baina kudiriki baina ya kutasawwa na baina ya kutokudiriki na kutasawwa fa shakkun hiyo ni shakka haya maneno kwa watu usuli ama kwa mafukaha ah, aisha adhan alwaham kadhalika shakwa au unaweza kujumlisha pamoja tu yote ukaita kuwa ni shaka isipokuwa unaweza kaleta tafsiri tu bao wanakuja kuita kuwa ni waswas ikiwa kama mtu aa, ah, ni mwingi wa kuwa na mashaka katika swala yake huyu mara nyingi inasema kwamba haitakikani kugeukia katika Ah, yale mashaka yake aliyokuwa nayo kwa sababu yeye kiswali kidogo tayari kuna shaka ameshamjia kiswali kidogo kuna shaka imemjia na vitu namna hiyo mtu kama hawezi kugeukia kwa sababu akigeukia shaka namna kama hiyo hakuna swala atakayo swali kama yule ambaye yeye si mwingi wa kuwa na mashaka lakini ikatokea baadhi ya wakati akawa na mashaka huyo hapa ndo habari zile katika sujudi sana kwa hiyo wapo usuli wanasema wa intasawa al-amra fahuwa shakwa na ikiwa imelingana vitu viwili mambo mawili hiyo ni nini ni shaka kwa tuna elimu tuna al-jahl al basit tuna al-jahl al murakkab tuna adhan tuna al-wahm na tuna nini ash-shakk naam iqra رحمه الله تعالى وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بسؤال الآتي علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جاسما جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي طيب ثم قال الشيخ رحمه الله وبهذا na kwa hii taarifu ambayo tumeileta hii tabayyana anna taalluqa al-idrak bil ashiya'i kal ati imebainika kwamba hakika kufungamana kudiriki kwa vitu kama ifuatavyo kwa hii taarifa ambayo imetolewa idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jaziman pamoja na muhtarazati ambazo zimekuja inabainika kwamba hakika habari za kufungamana na mtu kujua vitu kama ifuatayo awala moja elimu elimu jambo la kwanza kabisa ni elimu wa huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jaziman wakati takaddama mtu akajua kitu kama kilivyo ujuaji wa kukata akadiriki kitu kama kilivyo kule kudiriki kwake ni kwa kukata hakuna wasiwasi hata kidogo hiyo ni elimu mbuzi ukajua kuwa ni mbuzi lakini si mbuzi tena ukasema huyu inawezekana kuku huyu hawezi kuwa elimu yaani ukajua kitu kama kilivyo hiyo ndo nini elimu thania mbili jahlu basitun ujinga wepesi ujinga ambao una afadhali wa huwa adam al-idrak bil kulliya kuto kujua moja kwa moja kuto kujua moja kwa moja yani mtu asiyojua moja kwa moja hali yake ina afadhali kuliko yule ambaye asiyejua lakini anajifanya anajua na ndio maana siku zote wale wanajifanya wanajua huwezi ukuta wanaikubali haki hata kidogo kwa sababu tayari wameshajiona wanajua na wanatosheka na pale ambapo wanaona hapa tulipo ndo penyewe lakini mtu asiyojua moja kwa moja anafundishika anaelezeka na anaongozwa thalitha jahlun murakkab ujinga uliopangana jahlun murakkabun wa huwa jahlun thaqil ujinga uliopandana ambao ni ujinga mzito sana wa huwa idraku shay'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi huu ujinga ni ile hali ya kudiriki na kusawiri kitu katika sura ambayo inakarifu na hicho kitu kilivyo swala ya dhuhuri na rakaa ngapi akasema na rakaa sita nguzo za imani ngapi akasema tano nguzo za uislamu ni ngapi akasema sita huu ujinga ni ujinga uliopandana lakini je kwenye mitihani watu wako wanaulizwa sasa mtu jibu hajui lakini hapo akataka ajitahidi yani muhimu tu apate maksi na kuaje naingia huko au ingi Allahu a'lam yani mtu jawabu ajue lakini eh, anaona achaje ni karatasi nyeupe wala waacha nijitahidi kali nitakaojitahidi rabi'an dhallun nne ni dhanna wa huwa idraku shay ma ihtimali dhidd marjuh ni kukidiriki kitu na kukisawiri kitu pamoja na ihtimali ya kinyume ambacho hicho kinyume chake ni marjuh yana kina nguvu kitu unakisowe unakidiriki lakini upande wa kudiriki kwenda kusowe yani na kupatia asilimia zake ni nyingi kuliko upande wa kuto kusowe na kudiriki kwa hiyo ikiwa ule upande wa kudiriki na kusawwi asilimia zake ni nyingi hiyo inaitwa dhanni khamisan tano wahma wahma wahma huwa idraku shay ma ihtimali bidin raji'in ni ukisawiri na kukidiriki kitu pamoja na kuwepo na ihtimali ya kinyume chake ambacho hichi kinyume chake ndicho ambacho kina nguvu kuliko hicho ambacho yamekidiriki hiyo inaitwa wapi na sadisan shakkun wa huwa idraku shay'i ma ihtimali biddin musawi shak ni kukidiriki kitu kusawiri kitu pamoja na ihtimali ya kinyume chake ikawa hizo hali mbili zinalingana بين ya kudiriki na kuto kudiriki asilimia zake بين sawa baina ya kusawiri na kuto kusawiri asilimia zake sawa اذا عندنا العلم وعندنا الجهل البسيط وعندنا الجهل المركب وعندنا الظن وعندنا الوهم وعندنا الشك نعم قال رحمه الله تعالى اقسام العلم ينقسم العلم الى قسمين ضروري وضروري ونظر فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث بحيث يضطر إليه من غير نظر والاستدلال ولا استدلال فالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة طيب أقسام العلم vigawanyo vya elimu elimu inagawanyika elimu inagawanyika yankasimu ilmu ila qismain inagawanyika elimu katika vigawanyo viwili dharuri wa nadhari kuna elimu ambayo ni dharur na kuna elimu ambayo ni nadhari kuna elimu ambayo ni dharur na kuna elimu ni nadhari فالقسم الأول الضروري يقول الشيخ فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا ni ile elimu ambayo inakuwa kudiriki hilo hicho kitu ambacho kinajulikana ni dharuri ma yakunu idraku malumi fihi daruriyya ni ile elimu ambayo inakuwa kudiriki kile kinachojulikana ni udharura yani namlazimu mtu ajue tu vyovyote vitakavyokuwa bihaithu yataru ilayhi min ghairi nadari wala istilali kiasi ambacho ye inamlazimu tu ajue hivi ila lazima tukujua bila ya kufikiria wala dalili yani kwa lazima tuyajue bila kufikiria bila ya kutazama bila ya kutumia akili kadhalika bila ya dalili kala ilmi bi anna al-kull akbar min al-juz'i kama kujua kwamba kitu kizima ni kikubwa kuliko sehemu ya hicho kitu kitu ambacho kiulizwa kitu kizima na nusu yake kipi kikubwa ni kitu kizima hii wala haihitaji kufikiria wala haihitaji dalili wa anna an-nara hara na hakika ya moto ni hara moto hara mtoto mdogo mwenyewe kisogeza kidole chake kwenye moto atarudisha nyuma tu dharuri yani mtu anatimika tu kujua basi lazima afikirie wala si lazima aletewe dalili wa anna muhammadan rasulullah na hakika Muhammad ni mtume wa Allah kwa sababu annahu akhirul anbiya yeye ni mwisho wa manabii wa annahu akhirul anbiya yeye ni mwisho wa manabii yani muislamu yeyote yule swala utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam wala huhitaji dalili wala huhitaji yeye kufikiria hii ndio maana ya elimu kuwa ni daruri yani mtu analazimika tu ajue mtu lazimika tu ajue ثم قال والنظر هذا المسمى النظر اكتب يبنى بالمقدمات يبنى بالمقدمات يبنى بالمقدمات علم النظر ينجئك مقدمات علم النظر inajengeka katika hali ya vitangulizi ya lazima kutangulia vitu ndo mtu aje kudiriki na aje kujua yaani mtu hawezi kujua tu moja kwa moja la lazima kutangulia vitu ili aje kujua Sheikh rahimahullah anasema ma yahta ma yahtaju ila nadharin wasdilali ni ile elimu ambayo inahitajia kufikiria kutazama na kutaka dalili ile elimu ambayo inahitajia mtu kufikiria kutazama na dalili hii ndio inaitwa nadhari hii ndio inaitwa nadhari kala ilmi biwujubi niyyati fi salah kama elimu ya wajibu wa nia kwenye swala wajibu wa nia kwenye swala kama haujakaa hapa na kusomeshwa zile ulumi sharia huwezi kujua kuwa nia ni wajibu kwenye swala huwezi kujua wala huwezi kujua kwamba kusema bismillah kwenye kutawadha ni wajibu elimu ya namna hii sasa ndio inaitwa nadhari ambao mtu inabidi afikirie atazame vizuri na vile vile apate dalili kwa hiyo elimu ya nadhari haimlazimishi mtu kukuwa na hiyo elimu kwa sababu ni elimu ambayo watu wanatofautiana pia waktumayani والفرق بين الضروري والنظري والفرق بين الضروري والنظري والفرق بين الضروري والنظري أن من أنكر الضروري يكفر أن من أنكر الضروري يكفر أن من أنكر الضروري يكفر وأن من أنكر النظري لا يكفر وان من انكر النظريه ده يكفر تفاوت بين ضروري ونظري ان من انكر الضروريه يكفر يولا بقى انا يبينج العلم يا ضروره كما مثلا الدين انا كفر يعني مثال واجب الصلاه كمسلم yoyote ile jambo la dharura kila muislamu inamlazimu tu kujua kwamba لواجب tano Kwa hiyo atakapokuwa amepinga swala la uwajibu wa swala tano mtu anakuwa na kufuru Wa anna man ankara an-nadhari la yakfur, na yule ambaye anayepinga nadhari hakufuru. Mfano anayepinga kwamba swala ya witri si wajibu. Hawezi kukufuru. Japokuwa Hanafia wao wanasema swala ya witri ni wajibu. Wao wanasema swala ya witri ni wajibu. na kama tulivyotangulia kusema mwanzoni kwamba hanafia wao wanatofautisha baina ya faradhi na wajibu kwa swala ya witri wao wanasema kuwa ni wajibu kwa akija mtu mwingine na kusema hapana swala ya witri si wajibu huyu mtu hawezi kukufuru kwa tofauti inayopatikana baina ya dharuri na nadhari yule anayepinga dharuri anakufuru yani katika mambo ya dini yani mtu akafikia hapo kusema hapana Muhammad si mtume wa Allah ana anakufuru anayekataa kwamba Muhammad si mtume wa mwisho kufuru kama ina masharti ya kukufurisha yani tunazungumzia hukumu ya amma tunazungumzia habari za tafsiri kwa itikadi ambayo wako nayo makadiani ya kusema utumwa unaendelea ili itikadi ya kufuru kwa sababu jambo lile ni dharuri kama jambo la nadhari anayepinga wewe kukufuru hawezi kukufuru kwa wiki tunasimamia hapa tutaendelea wiki ijayo insha allahu taala